Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Անznակազմի դաշտային վարժվածությունն ու մասնագիտական ունակությունները կատարելագործելու, ինչպես նաև ստորաբաժանումների ներդաշնակման համակարգը բարձրացնելու համար Պաշտպանության բանակի պատրաստության պլանի համաձայն մեկնարկել են ինժեներասակրավորայինների դաշտային հավաքներ։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող տանկային զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի վրա օրերս անցկացվեցին պայստազորայինների ուսումնավարժական հավաքներ, որոնք նպատակ ունեին կատարելագործել մասնակիցների ռազմական հմտությունները։ Մարտակերտ քաղաքի մշակույթի տանը կազմակերպված հերթական միջոցառումը նվիրված էր մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանանշանի ասպետ Վարդան Մինասյանին, որը նաև ներկա ու գալիք սերունդների ռազմայրային սիրական դաստիարակության հերթական դասն էր։ Դարեր ու հազարամյակներ շարունակ հայոց ձինական ուժն ամեն գնով հայերենի երկիրը պահելու ողջողեն կամքը կերտել է մարդկային հերոսության բազում դրվագներ, որոնք ոգեշնչել են հետագա բոլոր սերունդներին, այդ թվում Խաչատրյան եղբայրներին։ Նրանց մասին է պատմում հայրենապահ եղբայրներ ակնարկը։ Այսօրվա խաղաղության պատասխանատունները մեր դիրքապահներն են, հայերենիքի սահմանների պաշտպանները, ովքեր օրը գիշեր հսկում են զբոսնող սիրահարների երջանկությունն ու նոր աշխարհի եկած մանուկների անդորը, տատիկ պապիկների իմաստավորված ծերությունը։ Նրանց են նվիրված մեր վերջին խաղաղություն կերտողների ակնարկը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Ինժեներասակրավորայինների դաշտային հավաքներ։ Ազնակազմի դաշտային վարժվածությունն ու մասնագիտական ունակությունները կատարելագործելու, ինչպես նաև ստորաբաժանումների ներդաշնակման մակարդակը բարձրացնելու համար օրերս պաշտպանության բանակի պատրաստության պլանի համաձայն մեկնարկել են ինժեներասակրավորայինների դաշտային հավաքներ։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության միշակ զորամասերի ինժեներասակրավորային ստորաբաժանումների ներգրավման իրականացված ճամփարային հավաքների հերթական պարապմունքներից մեկի ընթացքում Զինծառայողները հրամատարության կողմից մարտական առաջադրանքի կատարման հրահանգն են ստանում։ Ինչը նպատակ ուներ մեկ անգամ եւս ստուգել զինծառայողների տեսական գիտելիքների գործնականում կիրառելու պատրաստվածությունը։ Դասակի հրամանատար լեյտենանտ Արման Սարգսյանը նախքան պարապմունքի մեկնարկը մեկ անգամ եւս ներկայացնում է թեման, հիշեցնում անվտանգության կանոնները եւ հետեւելով իրականացման ընթացքին ոչ միայն ցուցումներ, այլև հնդածս անհրաժեշտ բարձաբանումներ է կատարում, որ เป զի յուրաքանչյուր զինծառայողման հրամասնորեն տիրապետի իր անելիքներին։ Անցկացվում է մարտավարամասնագիտական պարապմունք համար 10 նորմատիվով ականորսիչի բացազատումը եւ նախապատրաստումը աշխատանքի։ Տվյալ պարապմունքի նպատակն է հայտնաբերել հակառակորդի կողմից տեղադրված ականները եւ վնասազերծել դրանք։ Մյուս մարտավարամասնագիտական պարապմունքների նպատակն է մեր հիմնականում անցումների բացումը, նոր ականադաշների եւ արքելափակոսների տեղադրումը։ Մարտավարամասնագիտական պարապմունքները շատ կարեւոր եմ համարում ճամբարային հավաքների ժամանակ տեսական եւ գործնական գիտելիքների համադրում է ստացվում։ Դա նշանակում է սպաների գիտելիքների հմտացում եւ ժամկետային անձնակազմի ուսուցանումը։ Բերված է տվյալ պահին բարձր մարտական պատրաստականության, բարձր մարտական ոգու եւ ճամբային հավաքները նաեւ կոփում են անձնակազմին։ Ողջ անձնակազմի կողմից գիտակցաբար մոտեցում է ցուցաբերվում, խորամուխ են լինում, որ որպեսզի լավ յուրացնեն նյութը եւ ստացված գործնական գիտելիքները ավելի հմտացնեն։ Որպես դասակին անանատար մարտական ցանկացած գործողությունների ժամանակ պատրաստ են կատարել իրենց արժի դրված խնդիրները։ Ինժեներիա-սակրավորային մասնագիտությունն ընտրած ծառայողները նույնպես գիտակցում են տեսականում ստացած գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարևորությունն ու նրբությունները։ Գրսեր սերժանտ Անանիա Մուրադյանն ու Շարքային Դրենի Կարապետյանը ծառայական փորձից գիտեն սակրավորային մասնագիտության դժվարություններն ու առանձնահատկությունները եւ նրա տեղն ու դերը հայրենիքի պաշտպանության կազմակերպման ու հակառակորդի մտադրությունների ձախողման գործընթացում։ Լսենք կրծեր սերժանտ Անանիա Մուրադյանին ու Շարքային Դերենիկ Կարապետյանին։ Համարեն հավակները մեզ գիտելիքներ է բալի։ Սկզբից ցանել ենք, մարգետինգ գործնական ենք մեր պարապմունքները անցկացնում։ Եվ միշտ պատրաստենք ամեն պայի մեկնես համան եւ մեր միաների կողմից։ Տղաները կարող են ամեն պայի առաջադրանք կատարել։ Անց ենք կացնում պարապմունքներ մեր մասնագիտության վերաբերյալ մարտավարական եւ մարտավարամասնագիտական, անց ենք կացնում պարապմունքներ հմտանալու համար եւ բոլորս գիտակցաբար ենք մոտենում այս ամեն ինչին եւ հասկանում ենք, որ կարող է գա ժամանակ, որ դա իսկական մարտի դաշտում մենք գործարկենք եւ դրա համար բոլորս պատրաստական ենք սովորել եւ մեր հրամանատարական կազմը նույնպես պատրաստական է, որպեսզի մենք կարողանանք այս ամեն ինչը սովորենք, հմտանանք մեր մասնագիտության մեջ։ Ամեն ինչ շատ լավ է անցնում անում։ Կարևորելով պարապմունքների ճիշտ ու ժամանակին իրականացումը, վերադաս հրամանատարությունն իր հերթին հետևում էր գործընթացի կազմակերպմանը, շրջում ուսումնական կետերով իր ցուցումները տալիս, իսկ նկատված թերությունների վերացման նպատակով դիտողություններ ու բարձաբանումներ կատարում։ Բոլորը գիտեն, սխալվելու հնարավորություն սակրավորներին տրված չէ։ Հետևաբար, ականապատման կամ ականաձերծման աշխատանքների իրականացման ժամանակ պետք է խստագույնս պահպանել դրանք ճիշտ կատարելու կանոններն ու անվտանգության նորմերը։ Աթ ինչ ասում այս մասին Պաշտպանության բանակի ինժեներիա-սակրավորային ծառայության պետ Փոգնդապետ Կարեն Մուսայելյանը Այսօրվա դրության պաշտպանության բանակում սկսված է ինժեներակաստորաբաժանումները ճամփարային հավաքները։ Հիմնական նպատակը ճամփարային հավաքների դա մեր ստորաբաժանումների, մեր ազնագազմի մարտական պատրաստության մակարդակի բարձրացումն է։ Առավել ևս մարտավարամասնագիտական մասնագիտական պատրաստության մակարդակը, որովհետև հիմնական մեր խնդիրը այսօրվա դրությամբ ինժեներական արգելափակոստերի տեղադրումն է, արգելափակոստերում անցումների բացումն է։ Դա հիմնական խնդիրն է։ Մեր այսօրվա նորից եմ ասում նպատակը, նաև որ դաշտային պայմաններում գործնական ուսումնական փուլի ընթացքում անցած բոլոր պարապմունքները այստեղ գործնական կատարեն։ Կատարեն, վարժվեն, որ մարտական գործողությունների ժամանակ արդեն իսկ հեշտ լինի նույնատիպ գործողությունները կատարելու համար ստորաբաժանումների ղեկավարները սովորության բոլորը պատրաստ են դա դասակի վաշտի հրամանատարները, ծառայության պետերը, սպաները, որոնք գտնվում են ստեղ։ Պարապմունքները գլխավոր նպատակը նա է, որ ստորաբաժանումները կարողանան ներդաշնակ առանց ոչ բանի խոչընդոտների կատարել իրենց խնդիրները եւ կատարեն նորմացույցերը ժամանակին եւ ճիշտ։ Առաջին տպավորությունը պարապմունքներն է, որ ստորաբաժանումները հիմնականում պատրաստ են գործողություններին, ճիշտական որոշ թերություններ բացթողումներ չնչին, որոնք տեղում արդեն շտկում ենք, տեղում վերացնում ենք, ճիշտ ուղղություն ենք ցույց տալիս ոնց անեն, ոչ իրանք վնաստանան եւ հակառակորդին հասցնեն մաքսիմում կորուստներ։ Հաստատված դասացուցակի համաձայն առաջիկայում մասնագիտական պատրաստության մյուս պարապմունքներն են, որոնք զինծառայողներին հնարավորություն կտան դաշտային պայմաններում ավելի կատարելագործել մարտավարամասնագիտական ունակությունները։ Իսկ պարապմունքների ավարտին զինծառայողները հնարավորություն կստանան մասնակցելու ինժեներիասակրավորային ստորաբաժանումների ներգրավման իրականացվելիք զորավարժություններին, որոնք մի կողմից նրանց պատրաստության իրական մակարդակը ստուգելու, մյուս կողմից նոր գիտելիքներով փորձ ձեռք բերելու լավագույն առիթը կհանդիսանան։ Ուսումնավարժական հավաքներ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող տանկային զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի վրա օրերս անցկացվեցին պայստազորայինների ուսումնավարժական հավաքներ։ Ուսումնական տարվա պատրաստության պլանով նախատեսված կարևոր այս միջոցառումը նպատակ ուներ ուսուցանել հավաքի մասնակիցների ֆունկցիոնալ պարտականությունները, բարձրացնել նրանց տեսական գիտելիքներն ու գործնական ունակությունները, ինչպես նաև կատարելագործել ռազմական հմտությունները, ստուգել մասնակիցների պատրաստության մակարդակը մարտավարական, քրակային, ֆիզիկական, մեխանատեխնիկական պատրաստությունից եւ այլ առարկաներից։ Հավաքի ղեկավար փոխգնդապետ Գարիկ Մինասյանը տանկային եւ մոտոհրաձգային զորքերի մասնակից զինապարտների հետ ուսումնավարժական հավաքները կարևորում է այսօրվա մեր իրականության համատեքստում, որ เป զի զինապարտները ցանկացած պահի կարողանան տիրապետել իրենց ձենքին եւ մարտական տեխնիկային։ Ելնելով այս իրողությունից, Պարապմունքները կազմակերպվել են այնպես, որ เป զի կար ժամանակում հնարավորություն տրվի ազնագազմին գործնական պարապմունքների միջոցով վերհիշել եւ կատարելագործեն իրենց գիտելիքները։ Պլանավորվել են հրաձգություններ, մեքենավարումներ եւ տարաբնույթ այլ պարապմունքներ, ինչը եւս մեկ աշխատանով թույլ կտա բարձրացնել պայստազորայինների մարտունակությունը եւ մասնագիտական կարողությունները։ Իսկ տղաները ըմբռնումով են վերաբերում նախատեսված եւ իրականացող պարապմունքներին եւ ցուցաբերում են ակտիվ մասնակցություն։ Հավաքի մասնակից Սարիբեկ Միրզոյանը ողջունելով նախաձեռնությունը Իրականացվող պարապմունքները կարևորեց գիտելիքների վերհիշման, փորձի փոխանակման եւ նոր գիտելիքների ձեռքբերման համար, քանի որ անհրաժեշտության դեպքում անհապաղ բոլորս համալրելու ենք զինված ուժերի շարքերը եւ սատարենք կանգնելու մեր բանակին։ Ոստի պետք է տեղեկացված լինենք մեր ձորքերի նոր մարտավարությանը, նորագույն սարքավորումներին եւ ռազմական տեխնիկայի հնարավորություններին, որ เป զի արդյունավետ իրականացնենք հայերենիքի պաշտպանության մեր առաքելությունը։ Ուսումնավարժական հավաքի մասնակիցները կատարելագործելով իրենց գիտելիքներն ու կարողությունները վստահեցնում են, որ ցանկացած պահի հայրենիքին սպառնացող վտանգի դեպքում պատրաստ են պաշտպանել հայրենիքը, ցատրելով հայ զինվորին ու հայոց բանակին։ Հիշենք եւ մեծարենք Վարդան Մինասյան Ներկա ու գալիք սերունդների ռազմայինասիրական դաստիարակությունը հասցեական ու նպատակային կյանքի կոչելու համար Բանակի հրամանատարությունը ամենագործուն աջակցությունն է ցուցաբերում այն միջոցառումներին, որոնք միտված են հայոն հայրենիքի իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների իշտակը հավերժացնելու եւ նրանց падգամները հայրենիքի վաղվա պաշտպաններին փոխանցելու գործին։ Այս համատեքստում կազմակերպված հերթական միջոցառումը նվիրված էր մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի ասպետ Վարդան Մինասյանին, որը տեղի ունեցավ Մարտակերտի մշակույթի տանը։ Միջոցառման ժամանակ անդրադարձ է կատարվել նվիրյալ հայորդու պատերազմական անցյալին, հարազատներն ու մարտական ընկերները կիսվել են հիշողություններով, շեշտվել է մեր զինյալ պարքարի ուսանելի դրվագները, այսօրվա ու վաղվա հայնաց պաշտպանների սեփականությունը դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Հանգամանք, որը հանդիսանում է մեր հետագա հաղթանակների կարևորագույն երաշխիքներից մեկը։ Վարդան Մինասյանը շատ վաղ հասկացավ, որ թափ առնող Արցախյան շարժումը պետք է վերաճի զինված պայքարի եւ ձեռնամուխ եղավ ջոկատի կազմավորման գործին, ինքն էլ ստանձնելով հրամանատարությունը։ Ակտիվորեն մասնակցել է Քաջավանի, Բաշգունեփայայի, Մարաղայի մարտական գործողություններին եւ զոհվել 1992 թվականի ապրիլի 10-ին Մարաղայի մատույցներում։ Ամուսնացած էր, ունի երկու զավակ։ Մարտակերտ քաղաքի թիվ 2 հիմնական դպրոց այսօր կրում է Վարդան Մինասյանի անունը։ Ավելենք, որ Վարդան Մինասյանի ծննդյան 50-ամյա տարելիցին նվիրված հույս ցերեկույթի գեղարվեստական մասը ապահովել են հերոսի անունը գրող դպրոցի սաները եւ պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի կատարողները։ Հայրենապահ եղբայրներ։ Դարեր ու հազարամյակներ շարունակ հայոց ձինական ուժն ամեն գնով հայրենի երկիրը պահելու ողքեղեն կամքը կերտել է մարդկային հերոսության բազում դրվագներ, որոնք ողքեշնչել են հետագա բոլոր սերունդներին եւ մղել նոր արարումների։ Ընդ որում ամեն եկող սերունդ փորձել է ոչ միայն հետ չմնալ ու արժանի լինել նախորդներին, այլև ձգտել է սահմանել նոր նշաձող ու նվաճել մարդկային հնարավորությունների նոր բարձունքներ։ Յուրաքանչյուր անհատ կարողացել է գերազանցել ինքն իրեն եւ իրեն զգացել անպարտելի այն ժամանակ, երբ հասկացել է, որ հայրենիքը վերացական հասկացություն չէ, որ երկրի հերավոր համանագոտում մարտական որևէ խնդիր ու առաջադրանք կատարելով ինքը ապահովում է իր հարազատ օջախի, իր սիրելիների եւ իրեն ծնունդ տված ժողովրդի անդորն ու խաղ ապրելու հնարավորությունը։ Այսպիսի մտայնությամբ ու գաղափարներով մենք կարողացել ենք գոյատևել ու հասնել 21-րդ դար, հաղթել 20-րդ դարևերջի մեզ պարտադրված պատերազմում, մեր ապրելու իրավունք ու գործնականում պաշտպանել 2016-ի ապրիլյան դիմակայության օրերին ու նաև դրանից հետո 2017 թվականի փետրվարի 25-ի գիշեր Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ ձորքերի շփման գոտու հարավարավելյան ուղություն Հակառակորդի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներից մեկը անցնելով հարձակման փորձում է առավելության հասնել պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերի նկատմամբ առանց խոճապի մատնելու կազմակերպելով հստակ պաշտպանություն Դիրքապահ տղաները ստիպում են հակառակորդին ճողոպրել, մարտի դաշտում թողնելով 5 դիակ։ Հակառակորդի արձակումը հետ մղած տղաներից մեկը Սամվել Խաչատրյանն էր։ Նրան հանդիպել եք միջատեպից հաշված ժամեր անց։ Սամանային գոտու հենց այն հատվածում, որտեղ կերտվել է 2017 թվականի փետրվարյան հերոսության առանցքային դրվագները։ Այսօր Սամվել Խաչատրյանը զորացրվել ու անցել է քաղաքացիական կյանքին։ Սակայն պատրաստ է հարկ եղած պահին կրկին կանգնել հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում եւ երթական ցավալի դասը տալ հակառակորդին։ Նա հանգիստ է մեր երկրի հետագա ճակատագրի համար։ Հանգիստ է Քանի որ վստահ իրեն փոխարինած եւ այսօր մարտական ծառայություն իրականացնող տղաների նրանց նվիրվածության, պատրաստության մակարդակի եւ մեր պաշտպանական հնարավորությունները ամբողջացնող մյուս գործոնների վրա։ Վստահության չափաբաժինը ամբողջանում է այն հանգամանքով, որ հենց նույն պաշտպանական բնագծում, որտեղ 2017 թվականի փետրվարին ձախողել են հակառակորդի հերուն գնացող ծրագրերը, այսօր ծառայում եւ դիրքի ավակի պարտականություններն է կատարում իր հարազատ եղբայրը, սերժանտ Վարազդատ Խաչատրյանը։ Յուրաքանչյուր ոք կբազմապատկի իր լավատեսությունը, եթե գոնե մեկ անգամ լինի այս դիրքում։ Դիրքի ավակ Վարազդատ Խաչատրյանին հաջողվել է այստեղ ձևավորել ամուր ու համերաշխ կոլեկտիվ, որտեղ յուրաքանչյուրը ցավում է մեկը մյուսի համար։ Գերազանց տիրապետում ցարողական պարտականություններին եւ պատրաստ է հարկ եղած դեպքում զոհաբերել նաեւ ամենաթանկը՝ անուն հայրենիքին, իր ծնողների եւ զինակից ընկերոջ։ Վարազդատը նաեւ այնպիսի մտայնություն ունի, որ ամեն ինչից բացի ինքն նաեւ իր հարազատ եղբոր պատվի եւ արժանապատվության պաշտպանն է։ Հանգամանք, որը բազմապատկում է դիրքի հավաքի պարտքի եւ պատասխանատվության աստիճանը։ Ծառայությունը կազմակերպում ենք զգոն։ Եղբայրս այստեղ է ծառայել։ Դիվերսիայի ժամանակ ինքն է եղել դիրքում։ Դա ավելի է պարտավորությունում։ Լավ ենք զգում մեզ, ու ավելի լավ ծառայություն տանում։ Եթե նույնը փորձեն կրկնել, նույն ձևով պատասխանը ստանալու է մեր կողմից, ավելի պատրաստված ձևով, դեռ օգնելով, ամեն ինչ մի մարդու նման անելով, ոչ մեկի մեջ տարբերություն չդնելով, ընտանիքի պես ենք։ Բարոյեքեբանական վիճակը ազնակազմի շատ բարձր մակարդակի վրա է։ Բոլորի տրամադրությունը լավ է։ Ամեն մեկն էլ գիտի, ինչ խնդիր է կատարում, ինչպես։ Բոլորն էլ հպարտ են, որ այս դիրքում են ծառայում։ Ու նույն ձևով պատրաստ են հակառակորդի սադրանքներին արժանի հակարված հասցնել։ Ծառայության ճիշտ կազմակերպման գաղտնիքներն է բացահայտում դիրքի հավաքը։ Սա ընդհանրեն օրինակներից մեկն է այն հազարավորներից, որոնք վկայում են, թե բարոյական ու հոգևոր ինչքան ամուր հենարան ունեն սահմանին կանգնած դիրքապահ տղաները յուրաքանչյուր մարտական գործողություն, ծառայական պարտականություն, ցանկացած հոգատար վերաբերմունք, մտերմիկ զրույց եւ կիսածաղուհացի յուրաքանչյուր չափաբաժին ավելացնում եւ ամրապնդում է այն բարոյական ու հոգեոր հնարանը, որը ապահովում է մեր հայրենիքի անվտանգությունը։ Եվ նորից ու կրկին ստիպում մեզ վերադառնալու այն անմիջելի գաղափարին ու ճշմարտությանը, որ մարտական դիրքը սրբավայր է, իսկ մարտական հերթապահությունը սրբազան պարտականություն։ Խաղաղություն կերտողները Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում աշնանային հերթական գեղեցիկ օրերից մեկն է։ Մարտիկ շտապում են աշխատանքի, դպրոց, մանկապարտեզ, ոմանք կուղակից զբոսնում են։ Ամեն ինչ խաղաղ է։ Կառուցումը վերանորոգում են շենքեր, կանաչապատում քաղաքի այգիներն ու պուրակները։ Կրթօջախներն էլ երրում են, հետաքրքրասեր աշակերտներ եւ գիտության ձգտող ուսանողներ։ Ամեն ինչ այստեղ իր հատուկ ձևն ու բովանդակությունն ունի։ Ամեն ինչ յուրօրինակ է։ Սա Արցախն է թեկուզ եւ հարաբերական, բայց խաղաղ Արցախը։ Եվ այդ խաղաղության պատասխանատունները մեր դիրքապահներն են, հայրենիքի սահմանների պաշտպանները, ովքեր օր ու գիշեր հսկում են քաղաքում զբոսնող սիրահարների երջանկությունն ու նոր աշխարհ եկած մանուկների անդորը, տատիկ պապիկների իմաստավորված ծերությունը։ Սահմանին կանգնած հայ զինվորը գաղափարապես ու ֆիզիկապես սկսում է ձևավորվել դեռևս ամենավաղ տարիքից՝ տանը, դպրոցում ու հասարակության մեջ, Իսկ ծառայության անցնելով մեծ պատասխանատվությամբ լծում զինվորական մասնագիտության ուսումնասիրմանն ու զենգզինամթերքին տիրապետելու արվեստին։ Արաշնագծում տղաների մնում է ջերմընկերական միջավայրում կատարել վերադաս հրամանատարության հանրարականներն ու առօրյա պարտականությունները։ Դիրքապահները գիտակցում են, որ հակառակորդի յուրաքանչյուր սադրանք պետք է կանխել, անկամ կյանքի գնով։ Իսկ դրա համար պետք է զգոլ լինել եւ ուրախadir, ունենալ պատասխանատվության բարձր զգացում։ Արցախի սահմանի հակառակ կողմում նենգու ամեն ստորության ընդունակ հակառակորդն է որն իր նպատակին հասնելու համար պատրաստ է ցանկացած սադրանքի։ Բայց մենք ուժեղ ենք, ուժեղ ենք մեր ոգով, միասնությամբ ու հավատով։ Յուրաքանչյուր դիրքում կա հոգևոր անկյուն, որտեղ զինծառայողները իրենց աղոթքն են ուղում առաստված։ Այստեղ յուրաքանչյուրը գիտակցում է, որ հայրենիքի պաշտպանի վեհ կոչման արժանանալ նշանակում է կրել Արցախյան ազատամարտի նվիրյալների падգամները։ Նշանակում է պատրաստ լինել ամեն ինչի, ներնել խաղաղությունը պահպանելու համար։ Տղաները լավ են հասկանում նաև, որ ամուր եւ ուժեղ լինել միայն գաղափարով ու ոգով բավական չէ։ Ոստի ամենօրյա մարզումներին ու պարապմունքներին մոտենում են ամենայն պատասխանատվությամբ։ Ուշադիր են ավակ պետերի հրագների ու ազնարականների նկատմամբ։ Հանգամանք, որի շնորհիվ օր-օրի ավելի հմուտ ու արեստավարժ են դառնում ռազմական գործում։ Պաշտպանության բանակում ներդրվող նորագույն տեխնիկական միջոցներ ու զինատեսակները զինծառայողների հոգսն են թեթևացնում եւ հաղորդում հավելյալ վստահություն։ Ստորաբաժանումների հրամանատարները թե զորամասում եւ թե դիրքերում մշտապես ժամկետային զինծառայողների կողքին են։ Որպես ավագ եղբայրներ օգնում են տարբեր հարցերում, բացի ծառայողականից ուղղորդում են նաև ազնական կյանքի հետ կապված խնդիրների ժամանակ եւ տալիս խորհուրդներ։ Խաղաղության պահապանները քաջատեղյակ են, որ թիկունքում ունեն միասնական հայ ժողովուրդ, ովքեր առաջին արկի պայթունը լսելով միամուր կմիանան իրենց եւ միասին կպայքարեն ընդհանուր ճարիքի դեմ։ Այս հանգամանքը լավելի է ողջևորում եւ պարտավորեցնում արորյա ծառայության մեջ մշտապես լինել զգոն եւ հարկ եղած դեպքում հակառակորդի սադրակներին պատասխանել արագ ու անվրեպ։ Եթերում բանակահաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։